iemand se hand langs jou. Nou weer staan, vat gee iemand se hand langs jou. Dit is gemakliker as daarmee sit so my hand op hulle skouer. Ah, kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Sjoe, papa, dankie net vanaand dat U teenwoordig is, Here, dat U hier is en dat U so 'n goeie Vader is. Dit is so lekker om te weet dat die koning bo alle konings hier is, Here, en dat U ons liefhet. En ek kry sommer net vanaand hierdie beeld hoe U hier staan en elkeen van ons net so kom vryf op die skouer en sê, "You've got this, my boy. You've got this, my girl. Ek het jou so lief. Ek het jou so lief. En dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir wie jy is. Here, dankie dat U ons lief het. En vanaand kom sê ons net, ons het U net so lief. Jesus, ons is lief vir U met alles in ons. En Heilige Gees, kom beweeg net vanaand hier. Here, kom raak ons aan, kom werk in ons, kom kom breek vir ons iets oop van U Gees, Here, van U hart. En dankie daarvoor. Jy's 'n amazing amazing God en ons is so lief. Dankie dat U hier is. Dankie Jesus. vanaand eh, vanaand gaan ons 'n bietjie weer ingaan in die in die term in die hele tema van gemeenskap en uh vanaand is die die tweede laaste keer dat ek dat ek hier preek en wat 'n verskriklike moeilike ding is. Maar daarom wil ek hê ons moet ons moet hierdie laaste paar weke regtig net God se hart soek. Nou kom ons soek hom saam, kom ons dink saam, kom ons droom saam en as as God iets op jou hart sit in hierdie in hierdie paar weke. Nou kom vorentoe en kom share dit. Right, hierdie guts kom vat die mic. Okay, ek gee vir jou daai uitnodiging en ehm um, dis wat vir my ook guts. <laughs> So, so as jy op jou hart het kom share dit. Maar uh, maar ek sou opgewonde word dit wat ons vanaand gaan deel want dit dit gaan so oor iets wat wat God van ons vra. Het het jy al ooit vir iemand gesê hoorie gee net vir my 'n spoiler alert voordat jy iets sê? Het jy al ooit dit vir iemand gesê? Nou as as iemand net toe kom en hulle praat oor hierdie series Nou wat jy op Netflix kyk en hulle sê ja, hier het dit net gebeur. As jy sê dude, ek het nog net episode 1 gekyk. Wat doen jy? En so by the way, ek love the neighborhood. Het jy al the neighborhood gekyk? Just go watch that. It's amazing. Maar na die eksamen. <laughs> en uh regtig net so good. Maar uh vanaand wil ek vir julle 'n spoiler gee. Ek okay, ek wil vir julle sê waar gaan die preek voor die preek begin. En uh, waar gaan die diens? En dit gaan oor hierdie een lyn. OK. God is anders. Ons dien God en daarom moet ons anders wees. Right? Woo! Dis life changing. God is anders. Ja. Yeah. Ons dien hom. So kom ons wees anders. Dis 'n baie basiese ding. Maar dit gaan eintlik soveel dieper as wat ons ooit kan dink. Sien God staan eintlik hier en hy sê, "Hoerie, ek ek roep jou Nee, ek trek jou nader. Ek wil hê jy moet anders leef as wat die res van die wêreld leef. En wat beteken dit? Ek wil hê jy moet leef asof jy actually 'n kind van God is. Sien as as mense na jou kyk, moet hulle sê maar weet jy die appel val nie ver van die boom af nie. Het jy al daai enige hoor? Wat beteken dit? Dit beteken jy lyk like net soos jou pa of jy lyk like net soos jou ma. Nou vir ander een wat ons in Afrikaans gebruik wat so mooi is, aardjie na sy vaartjie. Dis wat. Die wit gevaartjie. Sis. <laughs> maar die appel van die ver van die boom af nie. En en eintlik as mense na ons kyk, moet hulle na ons kyk en hulle moet sien maar man of girl, jy lyk net soos jou vader in die hemel. As hulle ons sien, moet hulle hom sien. As hulle ons sien, moet hulle weet maar Jesus leef. Nou as hulle ons sien met hulle weet, maar ons het hierdie connection met God wat hulle ook graag wil hê. Ons ervaar sy liefde, ons ken hom, ons weet van hom. En uh dis dis eintlik vir my so amazing. God maak ons in sy beeld. Dis insane om te dink jy kan soos God lyk. Nou aan die buitekant glo ek dat ons almal saam hierdie perfekte beeld van God is, maar leer dit ons aan die binnekant ook so moet lyk. Sê gou vir die een langs jou, ons moet lyk soos God. Alright, so dit beteken nie ons is God nie. Dit beteken net as hulle ons sien, moet hulle hom sien. En die twee maniere hoe ons dit doen is hierdie. Nou, die eerste een is deur liefde en die ander een is deur te doen wat hy van ons vra. So so liefde en disipelskap. En liefde is hierdie. Matteus 22 vers 37. Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Okay, liefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse. So jy kies om God lief te hê ongeag wat in jou lewe gebeur. En die tweede een daarmee saam, disipelskap. Matteus 28 vers 18 tot 19. Gaan dan na al die nasies. Hy's nog nie op nie, dis hy. Wat daar sê. Okay. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. So hoe wys ons vir die wêreld wie God is? Ons wees lief vir God en ons leef God uit. Ons maak volgers van Jesus, mense wat lief word vir hom. Wat is die grootste challenge van disippelskap? Die grootste challenge van disippelskap is ons. Die grootste uitdaging wat ons het is om onsself uit die pad uit te kry. En dit raak baie moeilik as mense die hele tyd na jou begin kyk en jou ego begin eintlik in die pad kom. So sis wat jy daar sit, kyk net vorentoe. As as die band nie vanaand daar is nie, as as ek nie vanaand daar is nie, sien jy nog steeds vir God die moeilikste ding wat ons kan doen in die lewe is om onsself uit die pad uit te haal sodat mense dadelik vir God kan raak sien. sien jy vanaand vir God? sien ons ons hele mission, ons hele mission word om eintlik mense te point en te sê maar maar moenie na my kyk nie, kyk daartoe, kyk na hom wat my geskep het. sien julle hom raak, kyk hoe lief het hy jou. En alles wat hy in die Bybel doen, selfs wanneer hy deur mense werk, is om hierdie ding te sê wat hy eintlik vir die wêreld wil skree. Hy sê ek het jou lief. Moenie agter mense aanhardloop nie. Moenie mense se egos bou nie. Nou as mense praat oor my, moenie hulle volg nie. Volg vir my. En hy skree dit vir ons in sy woord. Hy skree dit vir ons in sy lewe. Nou dis die opsomming van die hele Bybel. Ek het jou lief. En dan hom hier song. Kry ander mense om my ook lief te hê. Dis disipelskap kry ander mense om ook vir God lief te hê. Sien ons ons kyk in die Bybel en dan sien ons al hierdie amazing wonderwerke. Nou daar's daar's een verhaal waar hierdie blinde ou na Jesus toe kom en dan dan soos spoeg hy op die grond. Hy vat letterlik sand en hy soos en hy spoeg. <laughs> Nou kan jy imagine as jy blind is en die eerste ding wat jy hoor wat 'n ou doen is hy spoeg in sy hand. Hy sê soos wat gaan jy volgende <laughs> doen? En dan kom Jesus na die ou toe en dan en dan smeer hy hierdie hierdie modder op sy oë. Sou jy toelaat as jy nie kan sien nie dat iemand modder op jou oë smeer wat hulle met hulle eie spoeg gemaak het? Nee. Wat's fout met jou? Ja, gaan sien 'n dokter of iets. Ja, dis nie lekker nie. Maar maar hierdie ou vertrou vir God en dan en dan gaan was hy sy oë af en in die oomblik as hy dit af was, nou begin hy die liedjie speel en ek is nogal oortuig dis waar daai liedjie vandaan kom. I can see clearly now the rain is gone. Ja. Nou kan jy die ou skielik sien. Dit is so mooi, dit is so 'n verhaal van liefde en net so sit Jesus saam met ouens om 'n tafel en dan deel hy brood uit en hy sê maar hierdie is my liggaam. Nou en dan en dan deel hy wyn uit en dan sê hy hierdie is my bloed en hierdie is wat ek vir julle gaan doen. Nee, hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad. Liefde onbeskryflik groot. En as jy die liefde van God encounter, wil jy hê ander moet dit ook kry. Dis is goeie chocolate. Het jy al 'n goeie sjokolade gehad? Nou dan koop jy 'n hele slab en jy dink, "Jesus, ek gaan sommer met almal deel." En as jy nou eers 'n bite vat, dan sê jy soos, "Eh, eh." <laughs> Myn. Ja, en dan begin jy eet en dan kom jy boetie in die kamer en jy sê, "Hierdie chocolate is so lekker." En dan eet jy onklaar voor hom. Dis amazing. Wat is die grootste ding wat sjokolade wil doen? Dit wil hê jy moet dit geniet. En dit wil hê jy moet vertel daarvan dat ander so jaloes is op die sjokolade dat hulle dit actually gaan koop. Ja? En dis dieselfde met die liefde van God. As jy dit eers in jou ingehaal het, as jy eers dit experience het, nou moet moet moet jy so daarvan vertel dat ander amper jaloers raak, raak op daai liefde en dit self kom ervaar. Dis 'n amazing amazing deel van God. So wanneer ons liefde het van binne, die liefde van God binne, dring dit ons om disippels te maak na buite en dit veroorsaak dat die hele wêreld nuwe mense word en Jesus volg. En dis ons missie op aarde. Ons moet mense kry om agter Jesus aan te stap. Hoe doen ons dit? Hoe maak ons disippels? Baie eenvoudig. Hey dude. Hoe gaan dit met jou? En ons Afrikaners, ons is mos baie reserved. Ek weet nie of julle ook so is nie. As iemand vir jou vra, "Hoe gaan dit met jou?" Dit gaan goed. <laughs> So goed. Ja. <laughs> En dan dan vra hulle, "Maar hoe gaan dit regtig met jou?" Ek gaan so sleg. <laughs> Ons moet real wees met mekaar. So bou vriendskappe. Ek ek praat eendag met hierdie een ou en hy en hy en uh, hulle het hierdie amazing konsep waar klomp ouens Jesus leer ken by hulle kerk. En ek is soos, "Dude, maar hoe kry jy dit reg?" Hoe kry julle so baie bekeerings? Hoe kry julle so baie mense wat Jesus leer ken? En hy sê dis baie eenvoudig. Hy sê ons braai baie. <laughs> Dis okay. Hy sê almal hou van 'n braai. Hy sê in die kerk is almal so prim en proper. En selfs jou ma kyk of jou hare gekam is voor die tyd. Hy sê maar buite die kerk. Hy sê die oomblik as jy 'n braai doen, is almal op hulle gemaak en wil ouens luister. Hy sê so hou 'n braai. Kry mense bymekaar en wys vir hulle iets van Jesus wys vir hulle sy liefde. En wanneer dit gebeur, kom hulle kerk toe waar hulle meer daarvan kan leer en meer daarvan kan kry. So vriendskap is die heel eerste manier hoe ons mense by God kan uitkry. Dit gaan alles oor om iets van Jesus vir mense te wys. Sê gou vir een langs jou, wys iets van Jesus. sien ons ons missie op aarde is om mense aan Jesus voor te stel. Ons het hom lief hê, ons moet disippels maak. En in disippels maak is daar twee maniere. Die een is ons moet vriendskap bou en die tweede manier is ons moet ons stad herbou. Sien as hulle ons sien, moet hulle Jesus sien, maar net so as hulle ons stad sien, moet hulle hom ook sien. As hulle na ons stad kyk, moet hulle kan dink, maar maar hier is 'n God wat in beheer is. Hier is 'n God wat almal liefhet. Hier is mense wat geestelik op hierdie plek is waar hulle nie anders kan as om te sien hoe hulle stad agter Jesus aanloop nie en hulle herbou alles om dit te kan regkry. Daar's hierdie mooi storie van Nehemia wat wat die mure van Jerusalem gaan bou het. Nou Nehemia was 'n cupbearer uh, vir 'n koning buite Jerusalem en en 'n uh, eh, was eintlik 'n amazing verhaal wat om jy kan gaan lees. Die boek se naam is actually Nehemia. So, baie profound. Maar uh, daar's die storie van Nehemia en, en hy's 'n cupbearer wat wat beteken het dat hy eintlik maar die wyn vir die koning aangedraai het. Nou en dan elke keer voordat die koning 'n sluk gevat het, sou hy eintlik daarin moes proe om te kyk of dit nie vergiftig was nie. What a job. So as daar 'n paar mense kom kuier vir wie die koning bietjie kwaad is, dan proe jy nie sy wyn nie. Daar's hy koning. Drink maar. Maar hy gaan na die koning toe. En hy sê vir hom, ek het gehoor ons stad se mure het geval. Stuur my dat ek kan dit kan gaan regmaak. Stuur my dat ek 'n verskil kan gaan maak en die, en die koning sê vir hom: "Nehemia, go for it man. Ek stuur jou as my goewerneur. Ek stuur jou en gaan maak daai plekke reg. Ek gee jou my blessing." En Nehemia gaan na Jerusalem toe en uh, en toe hy daar aankom, kry hy al die teenstand. Want wat is die eerste ding wat mense vir jou sê as jy sê: "Hoor jy, ek het hierdie plan." Wat is die eerste ding wat hulle sê? gaan dit nie reg kry nie. Het jy al dit gehoor? Mense vir jou sê jy kan nie, hoekom mik jy so hoog? Maar Nehemia laat hom nie onderkry nie. Nee, Nehemia trek bietjie aan die mense. Nehemia praat met God en God maak vir hom die deure oop eh, dat hy saam met die mense van Jerusalem die stad kan begin herbou. En en in, op 'n stadium raak dit so intens dat die Bybel sê dat hulle moes bou met 'n swaard in die een hand en 'n baksteen in die ander hand. Imagine that. Imagine jy moet wiskunde leer met 'n geweer in die een hand en 'n pen in die ander hand. Dis nie lekker nie. Ja, dis nie lekker nie. Maar hierdie ouens doen dit en dan herbou hulle die stad se mure in 52 dae. Nou is die vraag: Hoe het hulle dit reg gekry om 'n hele stad se mure te herbou in 52 dae? En hier is die geheim aan daai In die eerste plek, God was saam met hulle, maar in die tweede plek hierdie Nehemia 3 vers 28. Ek kan nou eerste deel ignoreer, maar kyk hoe hier laaste sin. Elkeen die huis reg, elkeen die gedeelte reg oor sy huis. Elkeen die gedeelte reg oor sy huis. So wat het gebeur? Elkeen in Jerusalem het net die stuk voor hy voor sy of haar huis reggemaak. Elkeen het daai stukkie voor hulle erf gevat en daai stuk muur begin bou. So hulle het nie die hele stad op een plek begin nie. Almal het net die stuk voor hulle gevat en hulle herbou die hele muur gelyktydig totdat alles op die ou end staan en hulle doen dit in 52 dae. Nou en dit, en dis eintlik so mooi want daar's so groot stuk waarheid daarin. So baie van ons sê maar I want to change the world. Ek wil verandering bring. Ek gaan dinge anders doen. Party van ons het selfs al gesê maar Kyk wat het my ouers gedoen. Hulle het ons land opgevoeder. Ek gaan dinge verander. Die vraag is, hoe doen jy dit? En dit is so eenvoudig soos hierdie. Jy begin met die stukkie wat voor jou huis is. Jy herbou die mure wat reg voor jou is. So jy begin by jou skool, jy begin by jou huis, nou jy begin by jou werk, jy begin met die mense wat reg voor jou is en dan begin jy hulle stelselmatig opbou. Nou jy begin daarso jou stad regmaak en voordat jy jou kan kry, gaan jy sien hoe as almal saamwerk, hoe die hele stad herbou is vir Jesus. Ons moet die mure van hierdie stad herbou. Hoekom? Want dit is deel van disipelskap. As mense na ons stad kyk, moet hulle Jesus kan sien. As mense na ons stad kyk, moet hulle weet maar God is hier in beheer. Die vyand het nie gewen nie. Alles gaan oor Jesus. Ek ek kyk nou na die die doel van 'n muur. Sê gefrie een langs jou 'n muur. Nie 'n muur nie, 'n muur. 'n Muur. <laughs> en die en die doel van 'n muur is basies hierdie. In Engels sê dit eintlik so mooi. It's to join, to fortify or to attack. Okay, om saam te kom, om te verdedig of om aan te val. So so elke keer in die Bybel as jy lees van 'n muur, moet jy weet iemand gaan saam staan of iemand gaan verdedig of iemand gaan aanval. Right en dis dis eintlik 'n verskriklike mooi beeld. Want jy moet saam staan om 'n muur te bou, maar wanneer hy gebou is, moet die muur 'n doel hê. Is die doel van die muur om te verdedig na buite of is dit om aan te val? Wat is die doel van daai muur? Ek ek weet nie of julle dit ook gedoen het toe julle klein was nie, maar Ons het so 'n muurtjie gehad voor ons huis. So klein meter en 'n half muurtjie. En uh op 'n stadium was daar was ons 'n groep vriende wat eintlik verskriklik verlief was op 'n klomp meisies in die blok. En dit was verskriklik, maar dit was so lekker. So dan uh as hulle van die huis af kom of van die skool af kom huis toe, dan uh dan staan ons hier in graad 7 rond. Nou dan staan ons met blomme voor die huis en ons is ah Julle is so mooi en julle is so oulik. En op 'n stadium toe kom hulle na ons toe sê hulle, weet jy ons huis is eintlik gladty van julle nie. Nee. Ons sê dankie. <laughs> Dit was verskriklik. <laughs> en eh, dit is en uh, toe net om dinge interessant te maak, toe begin ons 'n oorlog met BB guns. En uh, hulle het hulle BB guns, ons het ons sinne. Maar ons het van hierdie kleintjies gehad en hulle het hierdie shotgun goed gehad. <laughs> Dit het nie goed gewerk nie. So elke <laughs> nou en dan, dan staan ons by die muur en dan kom hierdie meisies aangehardloop. Nou dan skree hulle een of ander weird ding oor pink ladies en sulke goed. Uh, <laughs> was baie weird. En dan as ons opkom om te kyk, nou dan skiet hulle. Ons is soos hou net op ons aanval. En uh, en dit was al van 'n game tot iemand 'n tand gechip het. Toe uh, toe ken niemand skielik vir Pieter nie. Ons is ja. Dankie julle. Maar dit was so lekker en ons het baie toe saam met hulle Army Army gespeel. Net so by the way, het julle geweet? Nou, nou spesifiek vir julle as meisies. As as 'n ou jou probeer seermaak op 'n manier, dan sê hy eintlik hy hou van jou. Okay, so as hy die hele tyd uittart behalwe jou boetie, okay? <laughs> as hy jou die hele tyd uittart, dan sê hy eintlik, "Hoerie, ek like jou. Ek like jou." Okay, en nou hy gaan waarskynlik dan nie 'n move maak nie, so maak jy 'n move. Dis okay. Ja. Wat is die move? Al wat jy doen is net vir hom. Maak nou net 'n move dude. <laughs> okay. Maar in elk geval, so mure. Mure is om te verdedig of is om aan te val. En uh, in die lewe het ons so geestelike mure. Want ons het die gees van God in ons en dan het ook ons ook ons gees wat konnekt aan die gees van God. En ons moet hierdie muur van die gees binne in ons opbou sien ons muur het ook twee funksies. Die een is om aan te val en die ander een is om te verdedig. Maar daar was ook 'n derde funksie en dis om te connect met God. En hoe meer ons connect met God, hoe sterker word hierdie muur binne in ons en hoe makliker kan ons verdedig as die vyand aanval en hoe makliker kan ons aanval sodat die vyand moet verdedig. Kyk, so ons het hierdie geestelike muur binne in ons wat ons moet voed. Nou en ons doen dit deur met God te praat, ons doen dit deur Bybel te lees, ons doen dit deur te worship. Nee, en ons so baie ander maniere om jou muur te bou, maar jy moet jou muur bou sodat wanneer die vyand kom, jy sterk kan staan en hy nie deur jou muur kan breek nie. Dis amazing wat gebeur wanneer ons konek met die gees van God. Ons moet onsself geestelik opbou. As jy spiere wil bou, moet jy elke dag oefen. Jy gaan nie eendag in die gim inloop nie En dan tel je 120 kilogram ze 2 kilogram weights op. Nou en dan die volgende dag heb je een sixpack. Ain't gonna work, man. Nou al eet je hoe goed. Jij moet voor 5 jaar lang oefen dag in, dag uit en recht. eet. Zodat je eventually genoeg spieren hebt om op Instagram te zitten. Oké. <laughs> Ekskuus, daai is net so sidejack. side joke. meer spieren op Instagram als verstand, maar dat is oké. <laughs> Ek grap net, grap net. Die punt wat ek wil maak is hierdie. Bou jouself geestelik, soos ouens spiere bou. Spandeer daai tyd ook saam met God. Bou jouself geestelik sodat wanneer die vyand kom, dat jy hom kan sien kom en die aanslag kan afweer. Hoekom die vyand? Hy kom baie keer in versoeking, hy kom in verslawing of hy kom in 'n klomp ander staf. En hy wil eintlik jou aandag van God aftrek sodat hy die gate in jou geestelike muur kan vind en jou geloof kan afbreek. sien die die maniere waarop ons vat is deur invloed. Ons het nodig om die vyand al van ver af te kan herken. Ons het nodig om sterk genoeg te wees dat wanneer daai goed kom, ons net eenvoudig kan sê nee. Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie op daai ding klik nie. Ek gaan nie saam die skool afbreek nie nie saam drink nie. That's not who I am. Ja, as ek so lief is vir God, hoekom wil ek sy liefde verloor deur in daai gedinte gaan? God is so lief. En hy wil hê dat jou mure gebou sal wees. So spandeer tyd saam met hom sodat jy kan sterk word in hom en hierdie goed kan afweer. sien die vyand kom in invloed. Hy kom in jou gedagtes in. En hy kom sê eintlik vir jou, maar vat net nog so 'n bietjie meer. Ja. Eet net nog een keer. Kyk net nog 'n keer. En wat sê God? Selfs al val jy, sê hy, kom net weer na my toe. Staan net nog 'n keer op. Ek het jou nog steeds lief. I love you so much, man. Ek kyk verby al hierdie goed, maar kom bou jouself nou sterker. Kom maak jouself nou sterker. Sê gou vir een langs jou bou jou mure. So spandeer tyd saam met God. En hy is hierdie amazing pa wat wat jou wil kos gee as jy honger is. Is nie lekker as jy by die huis lê en jou pa vir jou maak om maar in en hulle sê jy lyk honger. Soek jy KFC? Ja. En jy sê ja. In 'n McDonald's McFlurry. Ja. Dis amazing. Dis amper hoe God is. En hy kyk vir ons en hy sê soek jy 'n bietjie meer van my liefde? Kom saam met my. Walk with me. Let let me lead you, man. En hy bou jou mure. So meer tyd jy saam met ons spandeer, hoe sterker gaan jy word. Maar dit hou nie daarop nie. En laaste ding. As jou mure gebou is, as jy geestelik sterk is, kan jy nie toelaat dat ander mure rondom jou gebreek is nie. Jy kan nie toelaat dat die mense rondom jou nie sterk mure het nie. Net so kan jy nie toelaat dat die stad se mure geval het nie. As ons sterk is in God, nou as ons baie tyd met hom spandeer, as ons hom so liefhet, dan moet iets van daai liefde in hom ons dring om uit te gaan en disippels te maak. Nou, iets van daai liefde in ons moet ons dring om uit te gaan en ons stad te herbou. Hoekom? Sodat wanneer hulle ons stad sien, hulle hom sal sien en sal glo en sy disippels sal word ons moet ons stad se mure gaan herbou. Sien mense kom in Kaapstad, mense kom in Durban, wil mense kom in Stellenberg en hulle kyk na ons strate. En die oomblik as hulle die armoede sien, die oomblik as hulle sien hoe ons strate lyk, die oomblik as hulle ons sekuriteitswagte sien of ons ou mense, moet hulle kan weet God is hier in beheer en hier's mense wat omgee vir hierdie plek met die liefde van Jesus as mense na ons stad kyk met hulle Jesus in ons stad kan sien. As hulle ons stad sien met hulle hom sien. Ons kan disippels maak deur ons stad te herbou. Hoe doen ons dit? Dit is so maklik. Help die armes. As jy sien ons ouet op straat is, moenie moenie net nou 10 hierdie aande doen en alleen by hom gaan sit nie. Okay. Moenie stupid wees nie maar wees liefdevol. Gaan sit by die ou op straat en chat met hom of haar. Hoe gaan dit met jou? En nou, obviously gaan hulle sê dit gaan goed. Sê nee. Dit gaan nie so goed nie, ek sien so. Praat met die armes. Troos die weduwees. Geef vir die weeskinders blyplek. Tel die papiere op by die skool. Gaan skrob die toilette vir die ou mense dat hulle nie hoef af te buig nie. Trek die plantjies uit die onkruid wat op mense se gras is. Herbou jou stad sodat mense kan sien maar Jesus is hier in beheer. Herbou jou skool sodat mense kan sien Jesus is hier in beheer en dat hulle kan glo. Ek wil afsluit met hierdie ken die hart van God. Die hart van God is soveel meer is soveel meer as dit ons net kerkie binne moet wees. Dis soveel meer as net 'n mooi kersaandiens. Dis actually dat ons gemis word as hierdie kerk weggevat word. Die mense sal sê maar hierdie ouens het regtig Jesus uitgeleef. God wil hê ons moet buite gaan leef wat ons binne glo. So doen dit. Go for it. Vat die stad vir Jesus. Nou bou dit sodat mense hom sal sien en sal glo. Nou en moenie in die pad staan nie Moenie dink as jy wat so goed is nie, maar wys mense, point them to Jesus sodat hulle sal weet maar hierdie God leef. Gaan maak disippels van die nasie. En doen dit deur stad te herbou. Voor begin jy die muur herbou. Vra daai vraag vanaand vir jouself. Waar moet jy begin bou? Waar moet jy in die muur inkom? Wat is dit wat jy kan doen? Ons ons vra die laaste ruk nogal vir God, Here. Waar jy nou? Here, waar moet ons verder bou en en die antwoord wat ons kry is net 'n volgende deur deel van dieselfde muur. Sin partykeer weet ons nie hoe lyk die muur wat ons moet herbou nie, maar begin daar waar jy nou is. En eerds gaan God vir jou volgende deel en 'n volgende deel gee. En as ons almal saam bou, gaan ons die hele stad vir hom bou. Mag dit jou o. Mag dit jou o. Ek wil net daar waar jy sit. Praat net so vinnig met God. Vra dit vir hom. Hey God, waar moet ek die stad herbou? Wat kan ek doen waar ek nou is? Want God wil jou gebruiken waar je nou is. Wat kan ik doen voor ik nou is? Krijg een prinkje of krijg een woord. Geef 30 secondes. Praat gaan met God. Here, waar moet ik, die stad herbou? So, papa, dankie net vir die aand en en dat U ons net so lief het. En Here, ons wil U liefde gaan wys vir hierdie stad. Here, ons wil disippels maak vir U. Here, help ons om hierdie stad te herbou sodat wanneer mense die stad sien, hulle U kan sien en kan weet mag God is hier in beheer. Dankie daarvoor, Jesus. Here, ek dankie vanaand vir roepinge. Here, ek dankie dat U elkeen van ons wil gebruik. Jesus, dankie vir die een wat 'n beeld gekry het oor hoe hulle bid vir die siekes. is. Here, 'n ander een wat woord gee. Here, 'n ander een wat gras gaan uittrek. Here, 'n ander een wat papiere optel. Here, gee vir ons die krag deur die Gees om te doen wat U van ons vra, Here, sonder skaamte en sonder vrees. Here, sodat mense na U sal kyk en net sal sê, "Maar oh, what a wonderful savior. Isn't he wonderful?" En dankie daarvoor. Here, gebruik ons om hierdie stad vir U te wees gebruik ons om hierdie stad te herbou. Here, alles behoort aan U. En ons is so afhanklik van U. Dankie dat U ons empower deur die Gees. En dankie vanaand vir U genade en U liefde oor ons lewe. Here, kom maak ons sterk. Kom bou ons, kom gee vir ons meer. En ons dankie, ons dankie, ons dankie daarvoor, Jesus. In U naam alleen. Amen. Amen. Kom ons staan en dan ons weer saam worship.